இங்கே அப்படியெல்லாம் Արհեստակցական միությունները խորհրդային տարիներին բավականին կարևոր տեղ էին զբաղեցնում աշխատավորի կյանքում։ Կարծես թե մոռացվեց ու նորից հիշվեց, որ կարելի է վերականգնել այդ ընկերությունը, որովհետև միշտ էլ աշխատավորը կարիք ունի ինչ-որ հենարանի իրավունքների պահպանման։ Պատմեք ձեր բաժանմունքի մասին, երբ է ստեղծվել։ Վերականգնվել 2004 թվականին։ Որպես միություն մենք գրանցվել ենք 2005 թվականի հոկտեմբեր որպես միություն միջ այսօր աշխատում։ Քանի հոգով եք աշխատում։ 3 հոգով։ Ես եմ հաշվապահ գործավար հավաքարար։ Ինչ եք անում Տիկին Գավրելյան։ Ինչու եք զբաղվում։ Առաջնային հարցը մեր աշխատավորների շահերը պաշտպանելն է։ Առաջնային։ Բազմաթիվ դեպքեր ունենք մեզ։ Դատարանում շահեր պաշտպանալ, բազմաթիվ։ Այդ թվում առաջի տեղն ազգացնում արմենության մեր սկզբնական կազմակերպությունների նախագահների դերի բարձրացումը ու իրանց շահերի պաշտպանություն։ Գյուղական համայնքներում ունեք դուք Ասկերյանի շրջանում բոլոր պետական համակարգով ընդգրկված արմյության կազմում եւ շեփական մասնավորներն։ Մեր շրջանում կան կազմակերպություններ, որոնք չեն գրանցված, բայց աշխատում են շրջանում։ Իրանք մտնում են մեր կազմի մեջ։ Մեր ինչ նշանակում չեն գրանցված։ Գրանցված են ուրիշ տեղ, այսինքն Ստեփանակերտ քաղաքում, Հայաստանում, քանի որ աշխատողները մերն են, աշխատողներին մենք ենք տեսնում, իրանց խնդիրներն մենք ենք իմանում, մենք մեր կազմակերպությունն։ Եվ այսպես, այսօր ինչ խնդիրներ ունեն ձեր աշխատանքը աշխատավորները։ Ինչ հարցերով են դիմում ձեզ։ Ճիշտ ասած, ամառային շրջանում դիմում ուղեգրերի հարցերով ու այդ հարցերի կազմակերպումը եւ արձակուրդներն են շատ, ուշաց արձակուրդայինների վճարումներն են ուշացնում։ Ինչու են ուշացնում։ Մարդը մի տարի աշխատել է, ցանկանում է իր արձակուրդը։ Արձակուրդը տրամադրվում է, բայց վճարումները դա պետությունն ուշացնում։ Ֆեդերացիայի նախագահն նամակով դիմել է կառավարության ղեկավարին, վարչապետին սպասում ենք պարոն Ղահրամանյան դիմելով վարչապետին, ասինք դիմելով ոնց շրջանները մամակ են հղել հենց Ղահրամանյանին, որպես ինքը հարցը բարձրացնի համապատասխան ադյաններով։ Որտեղ են հանգստանում արմիության անդամները։ Կոնկրետ Ասկերյանի շրջանի արմիության անդամները հանգստանում են Ջերմուկ քաղաքում, Արզնի քաղաքում, Ծաղկաձորում։ Բայց կազմակերպում էքսկուրսիաներ Ասկերանից, Տաթև, Սևան, Հանքավան, Ծաղկաձոր, Ջերմուկ, Երևան ու տեսաժան վայրեր նկացել։ Տիկին Գաբրիելյան կան ցանկացողներ նորից անդամագրվեն ձեր կազմակերպությունում։ Եթե մոզ ռեզերվ ունի, հա։ Չունեք։ Ռեզերվ չունեք բայց կան ցանկացողներ։ Կան։ Մենք հանդիպել ենք երկու տարի առաջ, ինչը շատ մեծ արձագանք գտավ ռադիոընկերների շրջանում։ Գոհեին, որ հանրապետության բոլոր շրջաններում կան նման կազմակերպությունների մասնաճյուղեր, այսպես ասենք, եթե գախնիկ չէ, օրինակ, ինչ հարցերով են ձեզ դիմել եւ որն է արձակուրդներից զատ։ Աշխատում ենք գործատուի հետ առաջի հերթին զրուցել, իրար հասկանալ, հարցը տեղում լուծել։ Եթե գործատուն չի ուզում ոչ օրենքը իմանա։ Ինչ պիտի անենք, դիմենք դատարան ու եղել են նման հարցեր ուրեմն աշխատանքից ազատալուն վերականգնալուն մեր նախագաների թոշակային տարիքը լրանումա քանի որ աշխատանքային օրենսգրքում կա համապատասխան հոդված թոշակի լրանալի տարիքը չի տարածվում նախագաների վրա այսինքն միջև իրենց լիազորությունների ավարտը պիտի աշխատեն պաշտպանում ու իրան շահերը թոշակային տարիքը լրանումա իրանք աշխատում միջև հաշվետու ընտրական ժողովը միջև ընտրությունները հաջորդ վերջնահաշվարկի հարցեր ա եղել որ չեն տվել դատարանդ ներկայացալ շահալ։ Քանի հարցով դիմել եք դատարան, մի շահենք։ Տիկին Գաբրիելյան, քարորյա պատերազմը տարածվեց ողջ Արցախում, ողջ աշխարհում, ինչու՞ չէ նաև Ասկերանի արհեստակցական միությունում։ Պատմեք այդ մասին խնդրեմ։ Քարորյա պատերազմի ժամանակ հենց երկրորդ օրը ներկայացել են полկը, մեր полկը։ Իմանալ ինչ խնդիրներ ունին մեր կամավորները։ Զրուցել եմ։ Երրորդ օրը ներկայացել ենք հենց առաջնագծը սննդով ծխախոտով եւ այլ պարագաներով ինչ որ պետք է եղել։ Մեր շրջանի բոլոր սկզբնական կազմակերպությունները միացել են այդ գործընթացին ու գումարներ են տրամադրել, որպեսզի ներկայանանք առաջնագից, սնունդ տանենք, հետո Ռուսաստանի Դաշնությունից ուղարկել են գումար Սամարայի հայ համակարգը դա բիժին է։ Կամավորները, որոնք այն կամատար չեն, հաշմանդամներան, իրանք են լինել առաջնագծում, ոստունն է ապահելիս։ Իրանց 35000-ական դրամ գումար եք տրամադրել։ Տիկին Գաբրիելյան, ինչպես եք տեսնում ձեր մասնաճյուղի ապագան, օրինակ 5 տարի հետո։ Եթե անդամները աճ չունենք, մասնաճյուղի ապագան էս է։ Ինձ թվում է թախենտերները պիտի քիչինին Մենք շատ ուրախ ենք, եթե խնդիրները քիչինին, մենակ մուկ օգերեր տանք եւ այլ եւ այլ միջոցառումներ կազմակերպել բայց չէ խնդիրները լինում են եղել են նման դեպքեր աշխատանքային գործույքում ոչ համապատասխան գրավումներ են արել ու ճշտել եք ու ոչ թե ճշտել դատարան էլ ինքեցալ հա, դատարանով որոշանող ճիշտ է բայց հետո երբ խոսության միջոցով օրենսգրքով համոզել են, որ երաունք չունեք։ 90 հոդվածը դրա մասին է խոսում։ Եթե ես օրինակ ցանկանում եմ ձեր միջոցով օգնել մեր ռադիոընկերներին ու ահա բարձրացնում եմ այսպիսի մի հարց։ Իմ մայրը մահացել է, ասենք 20 տարի առաջ, ինձ կտակ է թողել, ես ձեր անդամը չեմ, բայց ինձ կտակ է թողել, բայց այդ կտակը արդեն ժամկետանց է եւ չի գործում։ Այժմ ես ուզում եմ դառնալ, ես եմ միակ ժառանգորդը եւ ուզում եմ դառնալ իմ հայրական տան ժառանգորդը։ Սակայն դժվարությունների առաջ եմ կանգնել։ Կարելի է դիմել ձեզ Ասկերանի շրջանն է։ Եթե Ասկերանի շրջանն է արնության անդամն, թեկուզ եւ մենք մենակ արնության անդամներին հարց չենք լուծում, եթե դիմում են, մենք հրաժարություն ենք վերցնում այդ հարցերը դատարանում։ Այսինքն այս պարագայում ես այսօր ձեզ մոտ եմ եկել մի ընտանիքի հետ, որի մոտ 90 տարեկան ժառանգորդը ապրում է Հայաստանում, տղան ապրում է Մոսկվայում եւ պետք է այդ տունը օրինավոր ինքը դառնա տանտերը, որովհետեւ միակ ժառանգը ինքն է։ Սակայն Այսինքն իրանք դժվարությունների առաջ են կանգնել, եթե որպես մեր հայրենակիցներ, սակայն օտար ափերում ապրող դիմենձես կարող եք հոգնել։ Եթե վերաբերում է հարցը մեր շրջանի, դի դատարան ներկայանա։ Եթե արմիության անդամ չի, մուք հիմնականը մեր արմիության անդամների խնդիրներն են։ Ես ձեր արմիության անդամ չեմ, բայց ես գիտեմ, որ կա այսպիսի մի կազմակերպություն Ասկերանում, եւ ես եկել եմ օտար ափերից ու ուզում եմ դիմել ձեր օգնությանը։ Փորձենք օգնել։ Կփորձենք այդպես լինել։ Իրավաբանական խորհրդատվությունը մեր մոտ անգոչարա ու չենք զլանում, եթե ճարմության անդամ չի, իրավաբանական խորհրդակցություն դիմում է ձևակերպում եւ այլ եւ այլ որպեսզի դատարան ներկայանան խնդիրը ճիշտ ձևակերպի։ Գիտեք ինչ, Տիկին Գաբրելյան, մենք լրագրողներս կատարում ենք մեր աշխատանքը եւ միշտ չէ որ հաջողով եմ մեզ դիմավորում, ընդունում, իսկ ես միշտ այստեղից հեռանում եմ եւ լավ տպավորություններով եւ աշխատանքային լավ հաջողություններով ցանկանում եմ միշտ այդպես լինեք։ Շնորհակալություն։